Geopod Norge alt om geocaching. Velkommen til eh, sending nummer tre. Og eh, hva skal vi snakke om i dag, Irene? I dag eh, skal vi snakke litt om eh, min og Jonny sin cashesekk. Og ha et lite innslag om sporbare. Jonny har vært på cashetur. Og så skal vi snakke om en eh, cashe som eh, var veldig bra, og konkurranse har vi som vanlig. Du Jonny, jeg har fått en kjempefin pakke fra Geosport. Å, det hørtes veldig spennende ut. Ja. Fortell litt, da. Jeg handla litt grann der. Og så skrev jeg det at eh, vi skal starte en podkast om geocaching. Og da sendte de med masse, masse ekstra. De sendte klistremerker eh, som en kan eh, f.eks. klistre på cashen sin med at dette er en offisiell geocache. De sendte med en del sporbare og blyanter. Jeg vil ikke røpe alt som er i pakka, for det skal være litt lite grann overraskelse her eh, på veien. Men eh, jeg kan i hvert fall love alle at eh, konkurransene og giveawaysa ja, de vil bli litt artige, tror jeg. Dette høres jo veldig spennende ut. Ja. Det må Thomas gjøre, da. Men du, Jonny, apropos utstyr og stæsj. Hva tar du i cashesekken din om dagen? Du, nå står jeg med cashesekken min her faktisk og begynner å gjøre deg klar til, til å ta en liten cashetur. Så jeg kan jo åpne den opp, så du kan få, få, høre litt hva som er inni her. Her har jeg f.eks. lagt med ja, Det er greit å ha sikkerhet som nummer én, i hvert fall, så jeg har med, med litt uh, forskjellig førstehjelpsutstyr. Uh, vi, er, vi er også midt på vinteren, så uh, jeg liker veldig godt å gå ut i skogen. og Da er det jo også greit å ha med seg noen gode sko med noen pigger på. Så det har jeg lagt opp i kassesekken. Eh, I tillegg så har jeg lagt meg en del ekstra casher og cashelogger. I tilfelle noe skulle være i stykker på en del i cashene som er fine så pleier jeg å f.eks. legge ved en ekstra logg. Så, så er det greit å ha. Så slipper eh, Co eh, også ta og gjøre det senere. Um, I tillegg til det så har jeg jo alltid med meg en Kvikk Lunsj. Det må jeg ha med meg. Eller noe lignende. Se et eple. Det, det er fint å ha med seg. Og noe å drikke på det er jo noe av det jeg pleier med meg, men det varierer litt fra, gang til gang. Og du Irene, hva pleier du å ha i casesekken din? Jeg pleier å ha eh, veldig mye samme som du har. Det er eh, ja, vann og litt å ete på hvis en skal i hvert fall på litt lengre turer. Nødloggutstyr må en ha. Og så har jeg oppi sekken min nå, så har jeg eh, det ligger en liten pose eh, som er vanntett, eh, der jeg har batterier, GPS, litt ladeutstyr og lommelykt. Eh, multiverktøy har jeg alltid med. Så er det vel Det er liksom det som alltid ligger i sekken, da. Skål. Veldig godt balanse. Ja, det er det. Og skal en selvfølgelig ut og ta noen som en veit en må ha veldig spesielle ting til, så eh, blir det jo at en teke oppi litt ekstra. Men sånn standardutstyr er, eh, som du sier, det som går på sikkerhet og førstehjelp. Eh, og lys og batteri og sånne ting. Ja, du vet aldri når du kommer over en refleks, refleksløype. Nei, ikke sant. Legger ute på kvelden ja. etter å ha tatt, tatt noen cash, så er det jo lettere å få ja, fortsette utover i natta. Det som Jeg må bare nevne for at eh, når jeg starta med cashing, så tenkte jeg bare det er en fantastisk fin aktivitet og hobby som ikke trenger å koste noe. <laughs> Det var jo, <laughs> det var jo prinsipp nummer én som gikk ad undas ganske fort, da. For jeg må innrømme at det, det har jo kommet til en del utstyr som jeg kanskje ellers ikke ville hatt. Eh, hadde ikke vært for cashing. Men allikevel, den eh, hobbyen vi har, den er helt fantastisk. <laughs> Det er verdt det, da. det er så absolutt verdt det. Ja. Eh, det har blitt en del ekstra smilefjes bare pga. at en faktisk hadde det spesialverktøyet. <laughs> Der er du ikke alene. Og sitter du her Irene, med noen fantastiske eh, votter som jeg har fått av deg. Og eh, det er jo ikke eh, hvilken som helst votter. Dette her er faktisk uh, sporbærvotter. Og du har uh, strikka disse sjøl. Og på vottene så er det bilde av eh, frosken, geocachefrosken, med et eh, sporbarnummer. Da har jeg veldig lyst til at eh, folk skal inn og så logge denne, disse vottene. Så for de som har lyst til å gjøre det, så skal dere få koden. Det er GEX4DC. GEX4DC. Så kan dere inn og så logge vottene som jeg har fått av Irene. Irene, vi skulle jo snakke litt mer om uh, eh, TV-er. Ja, vi har jo eh, både jeg og du, når vi casher hver for oss og, og, sammen, så vi oppdager jo en del TV-er eh, i cashene. Eh, Danavan. Um, ehm, og det er jo litt artig, da, eh, syns jeg, og oppdage disse tebaene. mange av dem er jo veldig flotte. Eh, for ikke å snakke om coinene er jo veldig fine. Det er veldig mange gode ideer rundt det med TB-er, syns jeg. Det har vært en del diskusjoner rundt på nettet angående TB-enes eh, framtid. Men eh, jeg syns det er fryktelig moro da, med sånne sporbare objekter. Jeg er kanskje ikke den som eh, samler mest på det, men jeg syns det er veldig fint krydder til hobbyen vår, da, geocaching. Jeg er enig med deg, Irene. Jeg syns faktisk det er veldig fint krydder. Du har jo også eh, blitt sittende med en TB som eh, har med Geopod Norge å gjøre. Ja, det, jeg tenkte jo å sende den ut på reise. Det er en eh, sporbar, som faktisk er en mikrofon. Og en liten tag med Geopo Norge, alt om geocaching-logoen vår. Og det vi tenkte å gjøre når jeg sender den her ut på reise Og så vil vi lese opp eh, logger, litt sånn hist og her, i episodene våre. Og det må jeg si jeg gleder meg fryktelig mye til. Se hvor han havner, se hvilke opplevelser den eh, får være med på. Men jeg vil gi dere referansekoden til Geopod Norge sin TB, slik at dere kan gå inn og se hvor den er. For å grabbe den eller discovere den, må dere da finne TB-en fysisk og registrere sporingskoden. Men referansekoden for å gå inn og se den, og hvor den er, er TB7FQBG. Så eh, skal man si, Jonny, det, det, er vel bare å ønske en, eh, denne TV-en eh, en god reise. God tur. Jonny, du har vært på cashetur, du. I skogen. Ja, det er veldig koselig å få tatt en tur ut i skogen. Og når jeg samtidig kan ta med en jeg er veldig glad i, min far, så er jo det bare helt opp. Og de beste dagene å gå ut for min del, det er jo på søndagene, for da har en litt ekstra tid. Så ta og hør på dette her. Da er vi på vei til Kråketjørnheia på pesjetur. Midt eh, uti både regn og vind og Vi har hatt veldig dårlig vær, men det er fantastisk på sånn dag som dette også. <clears throat> Så lenge en casher, så har en det gøy. 120 meter fra cashen. Nå er sikkert Irene ganske misunnelig, tipper jeg. Vi har gått gjennom eh, masse bushing og <clears throat> myr og fortvilt litt under heller og vridd noen sokker. Og nå begynner det å nærme seg. Det er vår cashe nummer to dette her i dag. Sola holder også på å gå ned. Det er jo midt på vinteren. Det er 26. desember. Og i Kristiansand så betyr det at det selvfølgelig ikke er noe snø. Så vi har det greit her nede på Sørlandet sånn sett, eh, for de som ikke liker snø. Snø må være medbrakt, ja. Helt enig. Det var gode fattigdommer ut av. Kanskje med meg, da. Du kan bare se myr overalt. Jeg tror det må være rundt her en plass. Tror du ikke det? Hvor mange meter er du under? Så kan jeg se Så å si kun bare skog overalt. 30 meter, ja var en fin måned. Og fikk skoene i dag, som i tilfelle skulle være glatt. Men her var det ganske vått, og det kan jo bli, gå, blå, bli, bli glatt, det òg. Det er oppå den veien, da. Ja, har du hintet? Begynn å deg med Bjørka. Pass på skolissen din. Han har åpen Har du klær hjemme, ja? Så vi nærmer oss toppen, så du kan høre eh, her på piggene. Så nå er vi på toppen av, fjellet her. Og det er ikke to bjørker. Da er det bare å velge, da. Og nede på Sørlandet så er jo ikke Kristiansand, så er jo høyeste fjellet det er vel 287 meter, eller noe sånt, så det er ikke så veldig høyt der vi er nå, tror jeg. Kanskje en 100-150 meter eller noe sånt. Men en fantastisk natur. Sånn jeg håper dere har det greit. Det er, det, er, det er, to i historier. Se det. Nå Der var han. <laughs> Skatten er vår. Jeg tror du må logge. Ja, og lei av den logginga. Alt, <laughs> eh, alt, er med logg. Er, er du som er far, så du må gjøre alt arbeidet. <laughs> Jeg ordner uh, Kontorarbeid. Kontorarbeid. Ja. Hurra! Kan du gi meg fem, da? Takk skal du ha. Jeg tar den. Jeg tar den. Da har vi en eh, cashe her som vi er veldig glad i, med Irene, som eh, vi skal ta og prate litt om. Og eh, Hvilken cashe er det vi har tatt fram i dag? I dag tenkte jeg å ta fram en cashe som var på Oslo-regionens adventskalender i 2017. Den heter Xmas 04 2017 og Fred på jord. GC-nummeret GC704JV. Og den er lagt ut av Ut på tur av Brisur og Huels. Det var en utrolig flott eh, cashe i Holmenkollområdet. Sønnen min var med, og når man åpna cashen, så utbrøt han helt spontant at eh, oi, hadde jeg hatt flere favorittpoeng, så skulle jeg gitt henne to favorittpoeng. <laughs> så den, eh, den, den, var veldig fin. Det som er litt spesielt med den, er plassen han er plassert. Den er plassert ved et klokketårn som representerer eh, dedikasjon til fred, menneskerettigheter og samhørighet på tvers av landegrenser. Og det er en installasjon laget av en eh, koreansk malmfure til minne om Koreas eh, krig i 50-53. Og har en vanvittig flott utsyn fra det punktet. da. Men jeg syns plasseringen av cashen, temaet og selvfølgelig Sjøløy-cashen. Det var eh, absolutt en høydare. Nå et par måneder etterpå så eh, ligger den med 52 favorittpoeng. Det er veldig bra. Det var veldig høyt. Ja, det er høyt. Den er eh, ganske godt besøkt òg. Men den anbefaler jeg sterkt til alle som er i Oslo-området. Meget spesiell cashe og området rundt. Da har vi kommet til episodens eh, konkurranse. Eh, vår konkurranse prøver å gjøre så enkelt som mulig, så, så mange som mulig kan bli med. Det vi har gjort, er å legge ut eh, en liten konkurranse inn på vår Facebook-side. Det eneste du trenger, er å gå inn på utlegget og skrive ja. Har du skrevet ja, så er du med i konkurransen. Ta gjerne og også kikk litt lenger oppe på Facebook-sida vår. Eh, der vil du kunne trykke 'liker' og bli oppdatert på eh, når det er konkurranse, eh, når det er ny sending, og diverse andre ting. Men Irene, hva er dagens premie? Dagens premie er et sporbart tøymerke. Den er veldig fin. Den kan du sy på sekken din, capsen, jakka di, eller at du nå enn ønsker å dekorere med en flott, et flott tøymerke. Så da er det bare å gå inn på eh, Geopod Norges eh, Facebook-side og sjekke etter eh, konkurransen som ligger der ute. Så må dere alle ha lykke til. Da har vi kommet til slutten av denne sendinga. Og i neste sending skal vi snakke litt mer om muglere. Og det har vi vel de fleste vært borti. Det finnes jo også litt forskjellige muglere. F.eks. For vi har noen som ringer til politiet, og da har vi en, et lite opptak der som vi har fra TV. Eh, hvor politiet her blitt tilkalt. og ja, Derfor hører vi her neste gang. Ja, og som vanlig så kjører vi en konkurranse. Eh, men vi kårer en vinner av eh, denne episodens konkurranse. Og til neste gang så er det bare å si happy, happy cashing. cashing.